jagat godhong Ngopo kang gareng meneng bae kok ijo. lumapake goro-goro. Goro-goro jemeduling puno kawan catur. Semar bawor garing kelawan petruk. Ingkang saged ngirep harta hawane goro-goro. Para puno kawan kang lagya nenggani. Raden Gatut Kaca ingkang lagi topo broto. Sami kekidungan sesarengan dipunwiwiti kanthi swantenipun Kilurah Semar Bodronoyo. Ana kidung lumaksa ing panciwangi. Bodronoyo pangundutan saking sinten wau? Mbah Maksum ngersake selendang sutra kuning. Oh, jarine mau selendang biru primen. Ki sing ngomong, sing ngomong wanto selendang biru kaya. Niku Mbah Maksum ingkang kagungan transit nggih bapak-bapak dua hari. Oh, nggih matur nuwun. Mangke bar niki selendang sutra kuning. Eh, ana selendang apa maning ya kena Terus ngadingin no. lagi janji. Wan kaya ora belum disalahna. nggak bisa ngomong sendal Biasa bae wong sih bisa diputer iki. Selendang biru. selendang selen kupinge lah selen apa mboten mas kereng sing jaran hmm? takon karo mas anang karo buci black mau Nora tekan batin setiamu ingkang nyemauri bapak-bapak wiro pradonggo maga Selendang dan biru Ki mau serendang biru nek wis neng Mbak Ari Samsidaung. Iya. Saiki pamundut saking Bapak Maksum Ki mau selendang sutra kuning. Sing nyanyi aku kudu Ari maning ora kenal iya. Ora kenal iya. Wong sinden sing transit neng kono kan Ari tok. Ah, Mbak Citra kok. Hmm? Kale Mbak Rohimah kok. Iya, anak Rohimah, anak Wahyuwati. Puji plek takon Rohimah sapa. Digawe langga mawon, nggih. Selendang sutra kuningnya. Bar mau biru, kuning, bar abang. Selendang abang. Nggo ngopo kuwi golap sih, dadine warnane abang. Kok golap iso warnane abang ki piye? Lah wong lampu merah belok kiri jalan terus ya dadine warnane abang golap. Iya. Ayo kil ngadekil akil. Ah, Ayo dong. Eh. Selendang sutra saking Bapak Haji Master Gendasari Mas Gareng. Oh, kok tebe temen sakit mundut? Streaming. Oh, streaming. Nggih. Oh, nggih. Niko tiang sepuh kula nika. Bapak Haji Master juragan apa mawon? Nggih. Besok dolanan darah. Riyin nggih dados juragan jamu enten jeruk enten. Was pokoke pom bensine pirang-pirang. Cuma gemien Mbah Gino ta bola bali ditangkap onyong oh, urung tau ditangkap karo Pak. Enjang ditanggap. Ki mengko kudune nanggape dalange ampun sing murah-murah mawon Pak Haji. Nggih, mumpung streaming niku usul. Sekali-kali, iya. Heeh. Kula tengga, kula tengga Pak Haji Masdar sungkem kula lewat streaming YouTube. Heeh. Nggih. Yo. Terus Yen rinolan wae Samsidao. Oh, Ari Samsidar. Heeh. Oh, laki mau ya Pak Bambang. Kijing miringe urung dipinangkani rek. Ya dadi sapa Kang sing arep nembang? Eni ya. Kijing miring nek ora eni kurang kepenak. Oh, ngono. Ya. Oke, kanca-kanca komunitas Jedermania Mania yang mundut lagu dari Mas Sembara KJM request lagu Gurawan Berkasih. kurawan berkasih. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, biung. Bisa nulis lagu, bisa salah kayak gini. Memori berkasih, kurawan berkasih. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa lah. Angel lagune langka, kurawan berkasih langka, Mas. Langka. Renana. Yo. Saiki nyong oh diganti pamer bojo ya kena wis mengko. Saiki eni kamu ngijing miring dingin ya en. Miring ekon kaya ngapa? Kula kudu nganu lho nek miring kudu wonten lawane nek mboten wonten lawane mboten penak. Lawane lanang apa wadon? Oh kudune ana sing ibing niku lho kudune. Oh kudune ana sing ibing. Soale mboten penak nih mboten dilawani niku. Oh ya sing main sing ibing Mas Anang jane eh, sing main. Ora wis dhewekan dingin bae wis. Mangko karo Oh, nika kijing mirin niku sing ngeten to? Hah? Kijing mirin niku sing cekepane ngeten to? Pripun? Eh uh, ngeten beling apa sediane kelakon mhm. timun sigarane ayo nyabun kagungane nika to? Nyabun. Loh, ya perih. Mboten saestu lho. Niku mboten saru lho. Maksudnya nyabun prima. Lho, sakniki kagungane jenengan apa mobil, Mbok? Nggih, disabun, dicuci mobilnya ngaten niku lho. Saestu lho, Mas. Oke, takon karo sing nyaron jajal kae. Ini wis biasa nyabun kagungane kuwi sing nyaron. Sapa? Sare no. Oke, niku cakepane kula asal sange Pak Atmanto wong ngaten. Oh. Kali bebe oil. <laughs> Kali bebe oil. Mboten niku saestu niku nyabun motor napa mobil kagungane dicuci biar ah, bersih ngoten niku lho. Ya, sambil berdiri bonange okay. ngangkat mlebu kendange Masat Mando. Terus kicing miring. Mangga mangga mangga Mas Pak De kijinge miring yo yo yo. Ya, ya, ya, Surya Ganta Mas. Yo yo yo. yo. diempuk ngisore digrayang. Ya teles ya. Niku mboten saru lho Mas. Ya Saestu niku. Saestu niku. Apa sih? nyuling lho Mas petekane. Wong nyuling. Dhuwur dimut ngisore digrayang-grayangi bolongan nada. Ngoten niku. Wong nyuling-nyuling Mas. Ya bener teles sanger nyuling toli ido eh metu ngelindamu ya kan teles. Lah jenenge wong nyuling nggih ngoten niku. Mas. Dalem dalem. Kiceng mireng. Eh eh ni. Emas. Kiceng kiceng miring Kalajengki ning ngisor wetales. Ya. garing matune alas hop hop hop blebone garing nggih metune teles apa maning kuwe ora saru mas kadang-kadang mleburung teles ya angel dilebok kena lho niki bedakane wong adus mas mlebune kamar mandikan kan isih garing rambute lah terus matune wis teles ngaten iku ya ana bae sing mlebune teles metune tetep teles Apa iya, Mas? Wong bar kudanen sih. Ayo, oh, wong bar kudanen udanen iya. teles kabeh mlebu kamar mandi teles matune teles maning kok. Oh, ngaten nggih. Iya. Ke jajal diurus buci blek ya melu wong salan kene buci blek. Aja meneng bae. Awan awan ya buci blek. Aja mangan nangka. Mangan duren. Lagi rasane rapi-rapi perawan meraih atine nih. dadi ngerapi simpen mesti seneng atine ala lemu awake jere Ala ora. Lah pripun? Jere sapa? Jere sapa wong dadi bojo sinden ko. sinden wayang buci blek ora kepenak kok. Seneng lho Mas, nyambut gawe bareng lho Mas. Ala ya ora kepenak. Ya kepenake Mas Bawor. Dek angger duwe bojo kok sinden wayang ya. saben bengi ditinggal ngakanggo kowe. Ora tau bali Oh iya iya. Bali turu, engko sore tangi turu. Kanggo maning Bali turu bar kanggo ngawening. Aja disambung, disepasi nguli ngomong. turu. Bar kanggo maning. Bali turu bar koma kanggo maning. Kok maneh ya aja sambung wong lah ngomong. Dadi anger cara bawor sing kepenak dadi bojo sindene bek. Lho, kok sakit lho, Mas? Angger bek kan labuhe awan ya en. Oh, nggih nggih. Terus? ini bisa beke bekan dewek. Ah, Jadi ini ora turu. Ora turu, turu toh. Ora turu. Turu bu, aja tambah ikah. Kok sing nambahi kasih sapa? Turu. Nek tenggen kula niku turu wong logate wong Yojo nggih, turu. Lah ya turu. Loh, lah wau wau tambahi ka wau. Ora lah sing menambahi ka sapa turu, ora turu. Pancen anggar bahasa Jawa nggih ditambahi satu huruf saja itu bisa beda artinya. Oh, ngaten to. Contoh ya. Tumbuh. Nggih. Anggar ditambah ka dadi tumbuk. Tumbuk. Tumbuk, tumbuk genawis ngarani ya. Nggih. ditumbuk ya ditumbuk dik dek dik okay. nutuk karo nutuk tambahi kata oh, beda nggih nutuk turu karo turun ya beda beda angger turu ya? angger turu merem angger turun ora ora mesti merem, merem turunan ya dene mau ora kaya kowe ya beda turu karo turun mulane suka turu apa suka turun <laughs> dari turune ciblek tayang ora kejing miring Ma. Iya. Ayo ya putih Black, mari kan. miring. Mas. Mas. Hala miring. Terus? Parikan <laughs> lah, Parikan ya. Iya. Mereka jangan apa-apa apa? Aja mangan nongko. Terus mangan duren legi rasane. Terus rabi prawan atine lara, rabi sinden lemu awak. Hmm. Maring gombong raworo dalane kuwe jeneng pincek matane Mas. Ayo, Bu. Mang. <laughs> Ujar-ujar kono tok sing wis serak apa? Awan-awan aja mangan gedang. suara terus. Sedene beda ya suara. <laughs> Mas, ala kici ngemiring. Miring Bu ya. Mas, ala kici ngemiring. Ayo. Randa kepling nuduki watu. Nek jengking ora metu. Ngarangke. lho Bu ampun saru jenengan. Lah jenengan miki saru? Mboten niku njenengan apa Lah ya ora saru. Lah napa bethekane Bu? Randa kempling nutuki watu nek ora jengking ora metu wong arisan. <laughs> Kok arisan? lindingane disok gelas. Lah. Terus diocok-ocok. Terus dijengking. Lah Lombok. Lah genai iya. Jare sapa ora jengking ora metu kadang-kadang pe melu mah bisa metu. Apa iya? Ya hmm? metu. Mari dhuwur kae iki engko Oh, ya kowe jengane ora pas. Bisa arisan kae iki maring dhuwur bebi. Apa ana? Ya mending jirogo bae. <laughs> Ma, ayo ma. Mas. Kijeng miring. Mas kijeng kijeng miring. Ana kayu. itu geli sindeni ayu ayu rebutan pelem asali mari gelem wong anu li dadi lem durung rampung pelem mana lagi nah durung rampung lho penem penem mana lagi penem penem apa menyang kudus toko salah dalange bagus sayange celutak Iya bener. Mas, kicing miring. Ayo, Bu. Mas, kicing miring. Sepikul cengkol. <laughs> Aja dikuju jalan, agar nyong nembang ya lah. Ajarku main-main kok. Cinta kalian jenengan Bu niku Bu. Sepikul cengkol sepikul jeruk melaku nengegol kapotan kabotan turi turi putih tur mas ala tur turi putih tur tur tur, kok dene ora kuwi ya burine apa Yang pelem bangsane mau pelem kuweni dalange ngapa kae dalange ngapa mas <laughs> Ayo. Dicium dari belakang sana. Kenapa sih Mas Bawor? Oh, Ketona ngrungokna suaraku kaya bebet temen. Ki ki wong anu suara sing asli kena kaya kiye. Nyong lagi meluk prihatin. Prihatin nang apa? Lah kaya kowe nembang karo jengit-jengit ora gundul bae kok. suara ki suara anu sing palsu. Oh, aslinya kaya apa? Asline ngemben. Kurang ditok Ayo ndang jembatan. Mas. emas Mas kijing kijing miring Mas kijing kijing miring Tembelek dicampur roti Ibu ciblek cantik sekali ya. Bener Mas kijing miring Mas kijing miring aja kayakku saya kan malu masa sih begitu aa aa a namanya siapa bu saya saya sebut saja mawar saya kemarin ditangkap gara-gara Gara-gara apa, Bu? Di jalan. Iya. Keleleran. <laughs> apa? Apa? Emas. Emas. Ala kijing miring. Terus? Pelem kueni. Dirubung semut. Mbak Eni cantik. Dirubung semut. semut bedil bajing kita betul ya, bedil bajing kena buntute terus ninine cincing keton jem apa bu tan merah aku selap lapan loh kudu mas <laughs> cici ngemir. <laughs> Maksa apa? Ekspresi ini lho. Lah, niku sih jelangannya wong gena dibayar ngomong. Iya, iya. Iya, iya, jadi ya. Nggih kudu keprimen carane arep wis suarane ora metu. <laughs> Nggih kepripun mali kaya kuwi. Ya sebenarnya yang seperti ini ya. Iya, Itu normalnya manusia. Kadang mau nganu kanggo dur-duran ora esek ya bisa. Esek orang kanggo ngedura esek ya bisa karena ya kadang-kadang kan cuaca sangat mempengaruhi. Nggih, adem niku biasa. iya wingi nang ndi kae Mbak ini nang Pemalang kan bisa beku kabeh ya. saking ademe kaya kae gondang. Sak jeron-jerone beku kabeh. Gondang bisa beku kaya kae nggo nyuara ceprat-ceprot ya sakjane pita suarane rusak. Ki seneng kene mending ora pati adem. Nggih, niki mending nggih. Hmm. Nggih, nggih. Jeroan ki pada keriput kabeh temenan buci blek wingi. Oh, jeroane sinten? Ngene dalange. Jeroan apa? Ya jeroan telak bisa kaya nggo nyuara abot nemen ya. Nggih, nggih. Napa malah gara-gara adem kayak iki digawe ngantuk. Ana sing maune Garuda terus jadi emprit. Mulai sesuai oh. dadi mlinjo. Sinten niku? Hah? Sinten niku? Jana lah pokoke. Wis goli mas mes wis sampean. Mas sampun menika. Sampun nggih, Bu. Sampun. Nggih monggo nek lajeng maling nggih mboten napa-napa. Semoga. Oh nggih. Ibu cantik. Iya, sayangku. Alhamdulillah Mas Bawor. Kon apa inyong lho? Niki pun gara-gara hmm. sing wong ente sing kathah banget meriksani niko. jangan madep buri sing nonton wake sih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pancen kena mriki angger wayangan pokoke nek ora rong dina iki ora marem nggih Mas Bawor. Betul. Wis wis bener ke kena ngger wono sapa niku nek wayangan mesti dua hari. Ya. Iya. Saiki Rini kon munggah. Mbak Rini? Nggih. Ih, gila guys suaranya main kiki Nah, uh, Mbak Rini. Ayo, Mangga, yo Surya Ganta. barini Bareng kali Bu Sophia. undangane undangane pak bombong pak bombong iki pak wit mau mas oh tuh tak tantak kok ciblek dalan tak sok aku jane iki nyong mengburi iki mikir nyong nyong kapanane engko nyong ngerkon munggah nyong melu nembang kijing miring nah niki kaya niki kepenake bu sopia kepripun rene kon jagong dingin kene mburine bu ciblek bu ciblek karo bu sopia dingin oh. Ini ngene jagong buri, ngene ngene. Kulo mriku mawon lah, Mas. Wis ma manut aja kaya kuwi. Mumpung agi eman. Maksudnya mbok dintuti mangke. Is, aja kaya kowe dalange ora gelem ngentut. Ah, nah, buri. Napa kula sing nang mrene? Mayang ah, golek ya kena toli ore. <laughs> Wis kowe anu wangsalan, mangke bawane Gunung Galunggung nggih Ibu Sopiah eh, Nggih. Kicing miring Mas miring maning. Ya. Ragandeng gomu atebu Nek ora dijembreng ora bisa mlebu Kue jenengane pada bae saru Aja ngasi Ya iya mbak Lah mikin jenengan anu uli nembang Anu dijembreng bareng Dijembreng apa ini duitnya apa keprimi jeneng ora mlebu tergandeng gomu atebu ora dijembreng ora mlebu ora saru bucik Niku napa Mbak Sebuntut? Tas kresek. Sophia Sebuntut. Oh iya Sophia. Oh tas kresek. Tas kresek anu esianyar kan rapet. Rapet. Angger ora dikiwil kaya iki dijembreng ora bisa nggo wadah, ora bisa mlebu. Oh, dadi kudune dikiwir. Dikiwir cimit iki di. Oh, kudune dikiwir Mas Bawor. Cimit terus dibuka. Nggo wadah berkat. Nggo wadah berkat. Niku Nekutak. panggene ta ora nana, ora. Sinden-sindene Mas Surya Ganta niku Mas Jeder ki ora nana sing berkat. Ora nana monggone <laughs> sing cokan berkat nyong. sing cokan berkat jenengan. Nggih, kepripun niku Mas Bawor? Gunung Galunggung. Eh nganggo Gunung Galunggung Gek. Mangga kon Gunung Galunggung Mbak Sop. Nggih. <laughs> Jenengan salat mengenai si Ayu bae nggih. Eh, acak anda Ayu lah. Wong wis kepala lima ya wis uh, dengan sendirinya. <laughs> medeni ya kepala ku lima. Gila. Ih, gila. Cawangan ana ngene iki. Kowe sing jane kepala cabang, kepala cawang yen ya jenengan. Kepala ku lima siji becokan medeni. Remnya mayang. Banting dadi apa? Kalau <laughs> ya daripada nang orang apa-apanya kan. Sing ampun gareng ya. Wis anu. pokoknya gareng. Anu. Sebel banget kali wayang niki kok. Lah nang apa sih? Kayak dalangnya persis. Telepe, telepe buri ini nate kayak niki. Bu, kepengen belajar mayang sih kepripun gigi anu gampang, anu kakunge bedalang langiki. Maras kok nggak belajar ring kakunge. Nang apa sih? orang ketunggul diwarai maksudnya. Jajal nyuara garengnya orin, yang dari suara nakon jajal ngomik jajal. Jajal suarane garing kayak apa? Suara. Kang Bawor. <laughs> Ulana pareng. Kowe oh, keri nyanyi yo. Oh. Iya wis. Kang Bawor. Oh, padu yuk. Ah? Ayo padu ayo ben rame. Jangan nganggo suara garing ya, jangan suara borin ya. Mereka kacau. Gemblung. tapi ycapinya aya anak sulling na aya aya eta nasahaak Paksarnono aya oh, minyak aya aya telur aya aya enteng sakuring-kuring sirah butak tumanin jengking jenengane pilak <laughs> pilak ambek tebi oh iya ya salamina ngaturaken wilujeng sumping ibu Sophia aturken wilujeng sumpi, panonton sadayana wilujeng papanggihan jeng abdi saparakan canu surya ganta anca anca abdi aturkan wilujeng Wilujeng sumping wilujeng ngadangukeun nak anu lagu. Laguna kunaon Mang Bawor? Apa Lagu Laguna kunaon ke? Lenggong buyun. Laguna. Anu nak ke anu renggong buyut. Aa. Abdi doakan iya. Ke tahun 2020. Asik anu ngayakkan acara anu sami sami acara yang sama iya dengan menghadirkan jeder ayah iya. bersama Sophia sama Ciplek Anggerora karo Sophia Se Ciplek ajak lalen Pak Bambang Anggerora karo Coplek. Anggerora ketang sewengi ya men Anggar ora karo Sophia ya, tak syukur bengi Pak Bambang. Eh, ayo apa? Anggar ora karo Sophia ya, tak pripeni. Oh ya, wis. Dina. Oh. Aja ciblek sing nyok telu. Ngapa? Ciblek metene. Oh, Bang Cen ala banget lu. <laughs> Nyong bareng dicek liri ini malah merinding kok. Merindingnya ke pribun. Bukan diwas-was. anu kaya yang sebel banget karo wayang gareng ini bocah. Hmm. Ya, renggong buyut. Renggong buyut. Buka ketuk, Semangga. Ini sing seru. Dados, Mas Rian, yuk. Diteraskan renggong buyut. Yuk. A-E jenengane saka Jawa Barat. Ya. Oh niki nembe apa nggih sing bawa Mbak Sofyan niku Jawa Barat. Jawa Barat kuwi. Niki nggih langsung. Langsung Renggong Buyut. Renggong Buyut nggih Jawa Barat. Oh sore Banyuwangine sampun nggih. Oh nggih. Wah jenengan niki li beto napa nggih anu alat komplit banget nggih. Ya banget ta ya ora. Ya. Bisa-bisa. Maksud e ana Bali ne Jawa Baratane ana. Nggih. Wau sore sedurunge pengajiane Yana. Alhamdulillah nggih. Niki daun oh ya komplit daun tuh Yana. Kendang be pirang-pirang sing digawa. Kep bojone sampean nang endi, Bu? Bojone kula. Iya sing mau. Pisane pisane njenengan takon bojone nyok. Bojone nyok ya nang omah ora melu. Oh, pas nemen kok dijejer karo Mas Anang. Oh, karo Mas Anang. Iya. Kudu Masih kae. Ano? partner partner Mas Anang mung gapani Mas Anang mriki Mas Anang mriki Mas Anang Jogeti ya iya Oh malah wis turu Oh ujarku wis turu jebule mlaku dingesi Wong keton blangkone to Ngawur Nggih tapi jan kula ajeng jempol kari Mas Anang arep napa nggih anu kerjane napa nggih Pak anu kaur nggih. Kaur. Nggih, kaur pembangunan. Tapi wah jan pinter. Mulane sing jenengane iki ora kena dideleng cilike. Sing penting kepinterane meletik matane. Eh, meletik pikirane. Pikirane. aja dideleng awake aja dideleng awake sing penting sing penting pikirane barange Lah barange anang ya paling kaya tutuping tremos lah. Cendek gede ya Jeneng tutup tremos? Iya, gede tapi cendek. Oh. <laughs> Kok segitunya? Mas Anang. Nggih. Jenengan putih lho, Mbak, napa dereng? Nembe sekedap. Nembe. Nggih. Ora jeneng lho senengane ngrogosak iki apa arep nyawer apa arep kepriben? Pun nyawer wae. Ora dedelah anger munggah rogosak munggah rogosak. Nggih pun mboten. Nggih mboten wis niku aja jengkel. Aja basah. Nek kalau mboten basah ora main. Oh iya. Iya, Mas. Ora ana jengkel aja basah-basah. Iya, ora usah basah-basahan ya Mas Anang. Oh, Punyo karo yang kono bae ora basah. Siap. Iya. <laughs> Basah. Basah. Tetetoit. Jamar mati muli Siti nga pasar babi mati semar mandem Dore remisal jengga dodol kaya Hae hae surya kata hongga Mire mire tahu tempe nak rasane Wororo manis sih. Ya, seriakan. Oh, Asik. Waktu terang bulan ibarat bersinar terang. Oh ya, wat ya. Sekali di kota di Surabaya. sabuk nembe. Ana sabuk? Yakin sabuk nembe. Kadut kadut. Wong lara saut karo nyong ya. Sing ibu ciplek dingin jajal. Tanjung Perak. Tepi laut. Ya. Siapa suka? Alah boleh ikut. Iya bener Kayak madem ngene opo? Ini ramah. Mulut. Iya. Ini. Mulut. Ini. Janggut. Ini. Ah, perut. Penging perut. Ini lutut. Aduh teman. Sing perak beana. Njowor lutut. Ngisor. Dhuwur lutut. Dhuwur lutut. Ini perut. Adowen lah sing merek bae lah. Ngingsor perut. Rumput laut. Bisa ada rumput laut sih primen. Ya iya rumput laut yang gue mencernakan pencernakan pencernakan pencernakan pencernakan Rumput laut niku apik mulane es ana rumput laut niku nggo pencernakan makanan. Iya, Pak rumput laut ning sor perut lah. Lah iya bisa bae. Ora ana lu rumput laut iki. Jajal apa tayeng? Ya tayeng. Mas Gareng. Siap. Sampean kok maring Mas kae sing genah Tanjung Perak kayak kowe Kang Tanjung. Tanjung Tepi laut siapa suka? <laughs> Aja disauri dewek sing semaur Mas anak Tanjung Perak kayak gue bucin. Tanjung Perak. Tepi laut. Ya. Kancane inyong tambah maning kancane inyong. Tanjung Perak. Ya wis ngono lah sing penting sahur-sahuran Tanjung Perak. Tepi laut. Terus, terus. Siapa suka boleh ikut ikut Ini perut. Bawa perut. Aku rung tau weruh. Nopo Mas Bawor? Urung tau weruh keprimen. Kayane marep perkutut ya. malah. Ya kok baleni baleni. ini? Rambut. Ih, lanyum melu blero. rambut ini mulut ini janggut ini perut bawa perut manuk perkutut uh. apa iya Ora percaya deloke. Jambu ya ana manuk perkutut perkutute basanu udah langka. Ana yakin yo deloke nang <laughs> Ya ora kowe Mas Anang. Wah jenengan jane suarane apik lho. Tapi khusus Apik temen-temen nang nembang mau dong nembang suket apik. Apik apik maning malah ger meneng ora nem <laughs> malah lebih apik. jenengan jere mriki krungu ku arep nembang gue ya kan, nembang derek dangdut. Pengen nembang dangdut tapi Niki anger dangdut niku pas Mas Gareng. Oh iya. Nggih, tapi anger bangsane campur sari niku kurang. Oh. Kirang nek kula mah. Iya, kenapa-napa dangdut ya kena. Dangdut, Nggih, dangdut, apa? Dangdut kali Mbak Sophia nggih. Malam terakhir. Wani. Sedela. Wani. Orang anti metu. Yakin sedelane wong. Aku jealous, Mas. Sedela, Mas. Slitike pol yakin. Awas lho. Oh, oh. Bantingane smackdown mudar. Dah malam terakhir eh, kali Mbak Sofia. Terakhir kali Mbak Sofia. Oke. Ini duet. Ore ore ore untuk kowe utok kuingin. <laughs> Mene mbak. Enggo ngesuk. Iya. Oke, malam terakhir. iya. Oke, okay. Dados. malam ini lanang edisi lengup yakin mas gareng orang ana sopane belas ye. pendatang ning kene wani pecicilan karo perangkat Oh, wani-wani tak dengel-engel kok pindah ini gawe KTP. Aja gue lah Mas lah. Nyok kepengin pindah ngene kok. Tak dengel-engel nek gawe surat ya, pindah. Ora tak tanda tangani. Ya, Mbak Sofia. Ya, kayak kepre gue rebutan, Jan. Petetan pribadi Mas Gareng tenan ya aku. Ya. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan roh. So aku Eh kan box Akan eh, kembali Anjel ora Kembali ora box Bener ya Bener box Bener Bener ora pas Mau ke Ku harap agar engkau cepat mati. Aja kayak gue mas. Bukan. Yo, mas Hai, Anang sama Mbak Sophia. Ya. Yo. pergi lama kembali Ku harapkan agar engkau sabar menanti Aku akan sabar kembali dan sampai lagi kita akan berpisah Tentu hari-hari yang jadi sunyi Esok kita akan berpisah Esok hari-hari untuk berjumpa Malam ini malam terakhir bagi kita Untuk mencurahkan rasa rindu di mata Yo, di saat bahagia, di saat malam, desa bergaul lagi. berat. OMS Surya Ganta main terus ki ya tumben ya. Sip, Amin. Oke Pokoke oh. aji kudu mangkat terus, Ci. Nek ora wos mangkat ah. Oke AA mangkat terus ya, A. Iya. iya. Ya, eh, eh, AA eh. mangkat, eh, eh mesti mangkat. <laughs> ora mesti ya. Gantian langsung iya. nggih. Nggih. Gantian nggih. Kula tak lunggul. Sip, aja lunguri. Eh, mungkin. Joget, joget, oh, oh, joget. Joget. Astaga. Ora apa-apa Mas Anang, jadi penari latar. Iya, iya. ini sih pun njuk mboten ngantuk pancen. Ana latar nang kono, Jok. Penari nang nomor nang jeneng. Citra urung nembang Citra. Kali sinten? Citra niku kan jumeneng. Oh, nggih, nggih. Mbak Citra kali. Hembodi, Hembodi. Hembodi Citra mate. Eh, Aja mudun kok. Oh! Apa? Karuku. Iki sih. <laughs> maksud apa? Bu, kianu bahasa planet. Disemprot. Wong sop planet Ben takkan. Iya, iya. Mbak Citra, jokernya mari bu ki wayange morak mari Wanto oh. pegawainya Wanto ra bener ke wayangnya morak mari Ngerungan ngono. sing langsung jelosor dawa Sing netani bae. Nyalono sing ngodong. Ngapa? Wani apa? Wani apa? Ayo. Rampung Ibu, ayo Bu. Balina tong ndi nakwane. Balina. <laughs> Oh, dasar. Belu. Oh, sering lah iya gawane ra. Citra bisa kopi lendot ora, Cit? Nggih, saged. Hah? Saged. Oke. Gara-gara kopi lendot. <laughs> Ayo, ke kopi lendot. Alah, eh. wis latihan ora enam 16. Oke, kopi lendot ngelendote karo Mas Anang. Ngelendote karo Mas Anang ya Mbak Lama. Karo siapa? Karo si ngendang, Mbak. Oh, karo AA? Iya. Ayo ang ngelendot. <laughs> ya, kopi. Ayo, ayo Mas Anang, joget. Gareng? Iya, pokoknya asal Aji mangkat lagu-lagu ya. Oh iya jelas. Mas Aji selalu di hati. Nah, kepenak ora kepenyak. Jangan mau pertama nih ngomongnya kepenyak. Kapan sih kepenyak? Lanyong kepenginnya kepenyak. Oh kepenginnya kepenyak. Ya ngono, kayak jenyak. Apa sih? Nyong paham lah, paham. Nyong paham. Kayong eh, sentimen banget pada Mbak Ari karo Mbak Eni kok. Mas Aji, Mas Aji. Mas Aji, Mas Aji. Mas Aji, Mas Aji. Mas Aji tahu nggak bedanya kamu sama bantal? Tahu nggak? Nggak tahu. Sama-sama jadi tempat bersandar aku. Sarangnya yo. Sarangnya. Mas Aji, sarangnya. Sarangnya. Mas anak sarangnya. Sarang Mas Anang. Sarang Mas Anang. Kamu anaknya juragan ayam ya? Kok tahu? Iya, karena kamu bau tembleh. Tempong. Amen. Sarang niku. Lho Ndoro Kresna kok melu guyu den iya lucu kok iki. Gatut kocok. Allah oh, bukane iki timbalan wong prabu. Wis.